بوك تو كاوسب هو ديفينوستا شيست ديفينوستا союзы три союзы три ดิฉัน จะตื่นทันทีที่นาฬิกาปลุกดัง Я встаю, как только звонит будильник. Я встаю, как только звонит будильник. ดิฉันจะง่วงนอนทันทีที่ดิฉันเริ่มเรียนหนังสือ Я чувствую усталость, как только я должен что-то учить. Я чувствую усталость, как только я должна что-то учить. ดิฉันจะเลิกทำงานทันทีที่ดิฉันอายุหกสิบ Я перестану работать, как только мне исполнится шестьдесят. Я перестану работать, как только мне исполнится шестьдесят. คุณจะโทรมาเมื่อไหร่ Когда вы позвоните? Когда вы позвоните? ทันทีที่ดิฉันมีเวลา Как только у меня будет немного времени. Как только у меня будет немного времени. Он позвонит, как только у него будет немного времени. Он позвонит, как только у него будет немного времени. คุณจะทำงานอีกนานเท่าไหร่ Как долго вы будете работать? Как долго вы будете работать? ดิฉันจะทำงานเท่าที่ดิฉันยังทำได้ Я буду работать сколько смогу. Я буду работать сколько смогу. ดิฉันจะทำงานเท่าที่ดิฉันยังแข็งแรงอยู่ Я буду работать пока я здоров. Я буду работать, пока я здорова. เขานอนบนเตียงแทนที่จะทำงาน Он лежит в постели вместо того, чтобы работать. Он лежит в постели вместо того, чтобы работать. เธออ่านหนังสือพิมพ์แทนที่จะทำกับข้าว Она читает газету вместо того, чтобы готовить. Она читает газету вместо того, чтобы готовить. Он сидит в пивнушке вместо того, чтобы идти домой. Он сидит в пивнушке вместо того, чтобы идти домой. เท่าที่ดิฉันทราบบ้านเขาอยู่ที่นี่ Насколько я знаю, он здесь живет. Насколько я знаю, он здесь живет. เท่าที่ดิฉันทราบภรรยาของเขาไม่สบาย Насколько я знаю, его жена больна. Насколько я знаю, его жена больна. เท่าที่ดิฉันทราบ เขาตกงาน Насколько я знаю, он безработный. Насколько я знаю, он безработный. ดิฉันนอนหลับเพลินมิฉะนั้นดิฉันก็จะตรงเวลา Я проспал, а то я был бы вовремя. Я проспала, а то я была бы вовремя. ดิฉันพลาดรถเมย์ไม่งั้นดิฉันก็จะตรงเวลา я пропустил автобус, а то я был бы вовремя. Я пропустила автобус, а то я была бы вовремя. ดิฉันหาทางไม่พบไม่งั้นดิฉันก็จะตรงเวลา Я не нашел дорогу, а то я был бы вовремя. Я не нашла дорогу, а то я была бы вовремя.